านุสตินยังกรุมาเสมโมปันตะปะปะวันตังเอวังปัญยาโนจิติตันโตตะปุกะโตสิเตปิโตปะปะวะนะหังคัมมาจัมพุตโธ วิจารจรณธรรมันโนสุขโตโนกวิทูอาลุตโรภูริสธรรมตาลจิสันตาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวามิอันตมยังพุทธาทิติติงกโรมัสเส ควรตวาดามันตวัตตาทิคนาทิยุโตตาพิยานักกรุณาอิรรมาปะตันโโอเตติโยสุชนะกัมมลังวัตุวันธามังกัรุนังเระพาจินตั ตุตัวโยสัมปปานินางสรณังเกมมุตตมังปันธมานสติทานัวันทานิตังสิเรนังพุทธัสสอัสสิทาโสภะพุทโธมตตานิปสโร โกตุปัสสะปาโนจวิตาตาจริตาสเมโพธัสสะมมิยาเตมิตริลังเกมิตังจิตังวันตันโตหังจเวสามิโพตันเทวสุโพติตัง ติเมตตรนังอันยังพุทโธเมตตรนังวรังเอเตนะตังจวัตเตนะวัตเกยังตัตตุตาสเนพุทธังเมวันธรรมาเนทยังปุญญังปัสสุทังอิทัง ปะเมปิอันตรายาเมมะเนตุงตาจจเตเนทางอาเยนวัจจายวัจเจนทาวาพุเทกุกรรมังปกตังไม่ยายังพุทโธปฏิทันตุอาชยังตังสารันเตสังวริตุมาพุทเธอันตมยังธรรมานุสติมยังกรุมเส

ติคุณโยภวะเตนะไตโยโยมาปะปะปะปะริยาติวิโมปะเปโรอามโมกุโรตปัตนาตตะตริตาลิปันธา กิตาสัพเพติอันตรายาเมวะเอตุงทัพเตสัสังนาเยนวัจจะยวเจตสังวาทรมเนกุกัมมังกัปปังมยายังนัโมปฏิกันอสุอัจยันตังอารันเรตังวริตุงวัฏมี อันตมยังสังฆานิสตินยังกโรมัสเสอธิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆ มีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตภะวะตะสัมรุทยาจิตังจัตตาริปุริสยุปานิอันตาปุริสบุคลาเกสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญญวิกรณิโยอันโนตรังบุญยังเอตังโลกัสสาคิทังพลียังสังฆารปิจิติงกะรุมัสง ธัมมัจโจสุปฏิปันติคุณาติโยตัวโยตามยิโตอริยภูปรัตัมกเตโตเทลาภิธรรมปภวราสยกายกิโตวันตารมะธรรมริยานกันังสุตัง สังโฆยวันตัมปปานินังตารนังเกมามุตตมังสาติยานุสติกานังวันตาวิตังสิเรนังสัมปัสสะมัสสมิทาโตวัสังโฆเมสามิเกตโร สัมปุตุปัสสะปาตาจวิตาตาจวิตาสเมสัมปัสสะอัมมิยาเจมิสาเอลังเดวิตังจิตังวันนันโตอัมจเรสามีสังกัสโตปฏิปันนตัง ทาจิเมตรนังอัญญังตัมโภเมตรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนวัตเจยังสัจสุสัจเมตัมพังเอวันธรรมังเดนยังปุญญังปัสสุตังอิทัป สัพเพปิอันตรายามิมเหตุสัพเพเดตังกายนวาจายวเจตสาวาตั้งเจกุกรรมังปะตังมยายัง ตั้งโกปฏิกรรมอสุอัตยันตังอาเรสังโมริตุงวะตั้งเจตังโกนโต

Allah. ี่เปรัตเจคาเมตรวนาคหเนเทหวัตุมิเกตเตภุมาจายันตุเทวาชลาธราวิตเม ยาคาคันทาพนาอาคาติสันตาอาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมตุนัน สวนกาโลอายามพาทันตาธรรมาสวนกาโรอายามพาทาน สันตุอาเสสตุสัมปวเทปัญจปัญญาสันจะจตุเวสติสหัสเกตัสสตัสหัสสานินามามิสิรสาอหังเตสังธรรมันจะสังพันจะอาทะเรนนามามิหังนามการานุภาเวนหันตวา าสัพเปอุปาทเวอเนกา อันตรายาปิวินาสันตุอเสสตุสัมพุเทนวุตรสเตอาตจัตตาลิสสหัสเกเวสติสตสหัสานินามามิสิรสาอหังเตสังธรรมันจะสัง คัญจะอาตเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเซสัตุ นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสัมะเหสิโนนะโมอุตตมธรรมาสสวะคาตาเสวะเทนิธนะโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสิรติติโนนะโมอุมาตยาราธาสรัตนาตยาสสะ าธุกังนโมโอมะกาติตาสตาสวัตุตยาสปินโม การาปภาเวนวิคาจันตุปัตวานโมตารานุภาเวนสุวัติโหตุสัพพทานโมการาสเตเชนวิธิมิโอมิเตชวา

หูเทวามนุสาจะมังคลานิอาจินตยุงอาคังขมานาโสทานังปรวิมังคลมุตตมังอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุต ตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปูเปจะกตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิติจะเอตามังคลมุตตมังปาอุสาจันจะสีปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามมังคลมุตตมังมาตาปิ ตุปัฏฐานังปุตตตาราสสังคโหอนาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังคโหอนวาชานิกามานิเอตัมมังคลมุตตมังอารติวิรติ ปาปามาจปานาจะสัญญโมอาปมาโทจะตามเมสุเอตัมมังคลมุตตมังคารหัวจะนิวาตัวจะสันตุทิจักตัญยุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังคลมุตตมังคันติจะโสวจาสตาสมัน นานันจะทานสนังกาเลนะธรรมสากาชาเอตัมมังคลมตตมังตะโพจะพรามจริยันจาริยสัจานาตาสนังนิพานัสจิกิริยาจะเอตัมมังคลมตตมังปุถธาสโลตธรรมเมหิจิตังยาสนกา งปฏิอโศกังเวรชังเขมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาติสานิกตวานัสาปัตมะปราชิตาสาพาตโสทิงคาจันติตันเตสังมังกลมุตตมันติ ยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอาติตถาคเตนะอิธรรมปิพุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยถาจัก คาสักยมุนีสมาหิตตนเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามปุตเสตุปริวันนเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญามาหุสมาธินาเตนะสมุน เวชติธรรมปิธรรมเมรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัตสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินานิมหาภรานิธรรมปิส สังเกรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยตามนัสาทานเหนนิกามิโนโคตมสาสนามอิเตปาติปาตาอมตังวิกายหลาตามุทานิกุติมปุญชมานาอิธรรมปิสังเกรตนังปณิ ิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตตายติเกภวะสมิงเตกีนปิชาอวิรุณหิชันทานิพันติทิรายถายังปฏิปุริธรรมปิสังเครตนังปณิตังเอเต นะสัจเจนะสุวัติโหตุ กัลนียมาทกุสเลนยานตังสันตังปะตังอภิสเมจะสาโกอุชัวจะสุอุชัวจะสุวโจจะสมุตุอนัติมานีสันตุสโคจะสุปโลจะอาปเกิจโจะสันลหุกะวติสันตินตริโยจะนิปโคจะอาปคาโพกุเลสุอ นันุเกตวนจะโกทังสมาจเรกิมจิเยนวินโยปเรอุปวัตายโยนสุขิโนวาเกมิโนโหตุสาเปสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานภูตาติตาสาวาทาวราวาอนวเสสาติกาวาเยมหันตา าวามาชิมาราสกาอนุกัตุลาติทาวาเยจะอติทาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรปุตาวาสัมภเวสีวาสาเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานปโรปรังนิโกเปตนาติมันเยตกาทจินังเกณฑ ติพยาโรสนาปฏิขสัญญาณายมานยาสตุขมิชายมาตายธานิยังปวตตังอายุสาเอกปวตตมนุรักเคเอวามปิสาปพุเตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณังเวตันจะสาปโลกัสมิงมาณสัมภา วเยอปริมาณังอุทังอโตจติริยันจะอสัมปาทังอเวรัง อสปาตังเติทันจรังนิสินโนวาสยานโนวา ายาวตาสวิคตมิตัวเอตังสติงอธิทายพรามเมตังวิหารังอิธมาอุทิตินจานุปกรรมสีลวาตาสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเขตังนหิชาตุคาปัสสยยังปุาเรติ วิรูปังเขหิเม เมตัง เมตังเอราปเทหิเมชาปยาปุเตหิเม เมตัง เมตังกันหาโคตมะเกหิจาปาตะเกหิเม เมตัง เมตังทิปาตะเกหิเมจตุปเทหิเม เมตัง เมตังพหูปเทหิเม มามังอปาทโกหิงสิมามังหิงสิติปาทโกมามังจะตุปโทหิงสิมามังหิงสิปะหูปโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาคมาอัปมา โนปุโตอัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตปฏิอุณานาปิสรภูมุสิกากตาเมราคากตาเมปริตาปฏิกมันตุภูตานิโสหังนโมปะคะวะโต ตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานัง อัติโลเกสีลกุโนสัจจังโสจยโุตยาเตนะจัเจนะกาหามิสัจกิริยมนุตารังอาวาจิตวาธรรมพลังสริตวาุภภเกชิเนสัจพลมวาสายสัจกิริยมกาสหังสันติปานคาอปาต ตนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาจเนขันตาชาตเวทปฏิกรรมสหัสเจกเตัยหังมหาปัจจริโตสิกิวาเจสิโสรสกเรสานิอุตกังปัตวายทาสิกิสาเจนเมสโมนาทิเอสาเมสา จปารมี ยานทุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปัวสกุณาสสะตตัวปาปาคาหัวตัวสุปินังอาการตังปัวทานุภาเวนวินาสเมตุยานทุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปัวสกุณาสสะตัวปาปาคาหัว ตัวสุปินังอาการตางธรรมานุภาเวนวินาสเมตุยานตุนิเมตังอวมังพลัญจโยจามนาโปสกุณาสสัตโทปาปาคะโอตัวสุปินังอาการตังสังขานุภาเวนวินาสเมตุ ขปัตตาชนิทุขาพยาปัตตาชนิพยาโสกาปัตตาชนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทาน นังตทานตุสัตทายสีรังราคันตุสัพทาภาวนาปิรตาโหตุกาจันตุเทวตาคตา ัพเพพุทธาภลังปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนราคังพันธามิสัพพโส อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวากาตัวภะคะวตา ธรรมมัวสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจาตตาริปุริสยุคานิอาทถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโย อัญชริกรณิโยอนุตตรังคุญญาเกตังโลตัสาน ทาหุงสหัสสมปิเนมิตาสาวุทานตังครีเมารังอุติตะโครัสเสนมารังทานาทิธรรมวิตินาชิตวามุนินตัวตานเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมพิโยชิตสาภลาติ ติงโครัมปนาลวะกมากมตาทยาคังขันตสุทันตวิทินาชิตวามุนินตัวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงขจวรังคติมาตบัวตังทาวาคิจักกรรมสนิวสุทารุนันตัง เมตตามปุเสกวิทินาจิตวามุนินทวตันเตจะสาปวตุเตชยมังพลานิอุคิตาคาคมติหาตสุธารุนันตังทาวันปิโยชนะปทังกุลิมาละวันตังอิทิพิสังกตมโนจิตวามุนินทวตันเต เตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกาตวานากาตมุตรามิวะคาพินิยาจินจายตุตวัจนานชนกายมาเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินตัวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหา ายมติสาจกวาทะเกตุงวาตาพิโรปิตมนังอธิอันทัวตังปัญญาปฏิปัจจริโตชิตวามุนินัวตันเตทสสภวตุเตชยมังคลานินันตัวปนันทปุชกังวิพุทังมหิติมปุตเตนะเทระปุชเก นะธรรมาปยานตัวอิตัวปเทสวิธินาชิตวามุนินตัวตันเตจสาปวัตุเตชยมังคลานิทวคาอธิติปุชเกนะสุธาทหาคังพรามังวิสุทธิชุติเมติภกาพิธานังญาณาคเตนวิธินาชิตวามุนิ ินทวตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานิเอตาปิปุตตชยมังคลาตะคาทายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันเตหอิตวานเนกวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอติขมายนโรสปัญโย มหากาลุนิโกนาโทอิตายสัปปานินางโกเรตวาปารมีสัพพะปัตตัวสัมพุติมุตตมังเทเตนะสัจวาเจนะโหตุเตชยมังคลังชยันตัวโกติยามุเลสักยานังนันทิวาตโนอ วันตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสเกสาปปุทานังอาคาปะตัวปมัวตติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหติตังสุขโนสุโมหุ ตัวจะสุเยทางพระมจาริสุปทาขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมังปณีติเตปทาขีนา ปทาขีนานิกตวานรพันตาเทปทาขีเต สัพพัญยุตยานังอิดันตัวอาสวัคขยานอิทิธรรมังอนุปัตตัวอิทิมนตังนามามิหังติตินโนโยวัตถุกมหาตินางโลกานมวลตมวติโวภูมีอติกันตัวตินางโอคังนามามิหังอิปิโย เทวมนุษย์สานังปิโยพระมานโมตมโมปิโยนาคาสุปันนานังปิอิมตริยังนมามิหังโสโสภาวิรตาจิตตัวโยโสปมาโสสเทวเกิโสปัปปะเตปมวลเอ็มตัวโสปวันนังนมามิหังปา ปจิตาเยนสัตธรรมาภะขมาเปนตาจินาพยิงสัตเตปหาเสนตัวพยาสันตังนมามิหังคาคามิตัวเยนสัตธรรมมัวขมาปิตัวสัเทวตังคัจจมานสิวังรัมมังขมยาตัมมังนมามิหังวาวานา มิโยตันหาวาจังภาสติอุตตมังวานนิพพาปนันทายวายมันตังนมามิหังอาอนัสสาสัตสัตตานังอัสสาสังเทปิโยชิโนอันนตคุณสัมปันโนอันตคามิรมามิหังรารโทนิพ ทานสัมปันเตระตัวสุสันตมัวจเนรามาเตเตทสันเตโยรนาจาพังนมามีหังหัง มัญญเตปาปเกธรรมเมหังสาเปปิปรามจนังหังสมานังมหาวีระอันตปาปะนัมามีหังสังสังคตาสังคเตธรรมเมสัมมา เเสสิปานินางสังสารังสังวิตาเตติตสัมพุทธังนมามิอังมามาตาวปาสิโตสัตเมมนัตัดเตปมัติโนมานิโตเตวสังเตหิมานะนังนมามิหังสังสังจะยังมารมิงสัมมาสันติตวาสุกมัตตโนจลานา างจยังตัตตวาสันตคามินมามิหางพุทธพุทธิตวาจตุสัจจานิพุทธาเปติมหาชนะพุทธาเป็นตังสิวังมักขังพุทธเศษทังนมามิหังตัวตัวติราเกจะตัวเศษจะตัวติโมเหจะปานินางตัวตาสว่างมหาวีรักตัวจะ เกละสังนมมามีหังวิวิวิเทวะสัตธรรมาวิจิตตวาธรรมเทศนาวิเวเกติตจิตโตโยวิธิตันรรมนมมามีหังจาจาติธรรมโมจราธรรมโมจาติอันตัวปปาสิโนชาติเศษเทนะพุทเทนะชาติโมกันมมามีหังจาจยเต ปุญญาสัมปาเลจะเยหิสุกสัมปหังจะทันตังปาปะกรรมมานิจะชาเป็นตังนัมามีหังระนมิตาเยนนิพานังรักขิตังลวกสัมปะทางระจาโทสาธิเกตระเสระหิตังตังนัมามีหังนานมิโนเยวะพรามเมหินรเทเวหิสัพพ นทันตัวสีหนาทางโยนทันตังตัง นมามิหังสังสังคาเรติวิเตโรเกสัญจานาติอนิจจตัวสัมมานิพพานสัมปันตัวปัมปัสันตินมามิหังปัมปัมคเตโพติสัมปาเลปัสัตโหโสสเทวเกปัญญายอัสมุหัวติปัสันนตังตังนมามิหังโนโนเทตินิร ยังพันตังนัวจะปาปังอปาระยิโนสมัวอันทิปัญญายะโนนะธรรมังนมามีหังสุสุนตโรวรรูเปนะสุสรวรธรรมภาสเนสุตุวทัสังติสาเปติสุขตันตังนมามีหังกะคัดจันตัวัวจิยังธรรมคัจจันตัวอมตังปะตังคต ตัวสัวสัตตมัวเจตังคตัญญาตังนมามิหังตัวตัวเตนตัววรธรรมเมนะตัวสัตธาเนสิเววเรตัวสังอาตาสิฉันตูนัตัวรจิตตังนมามิหังโลโลเพจหาติสัมพุตัวโลกเกษตรพุนาตัโลโลเพสัตเตจะหาเพติโลปัส นตังนมามีอังกาตันตัวโยสัพพสัตตานังกัตตวะทุกขขยังจิโนกะเทนตัวมัทุรังธรรมังกถาสันหังนมา มิหังวิวินยังโยปปาเสนติวิธรรมเศตวาตโยปเววิเศษสัญญาณสัมปันโนวิปัสสันนังนมามิหังทูทูเสสัตเตปคาเสนตัวทูรตาขานังปกาเสตินิปานมาขมาทูสหานังนมามิหังอาอัน ชาติจลาทีนังอากาสิปตุสโมอันเนปุสา เตนะอัสสาเสนตามมามีหางนูนุเตติราคติตานินูคาเตติปรังจนานูนาอัตถังมนุษสานา นูสาสันตันนมามีหางตาตโนติกุสลังธรรมังตโนติธรรมเทสนังตันหายาวลันตานังตันหาคาตังนมามีโรโร เสนเตเนวะโกเตติโรเสเนวะนกุจติโรตานังตาทะ ทีนังโลกสันตังนมามิหังปูปุนันตังอัตตโนปาปังปุเรนตังอัสสปารมีปุญญาวันตัสสราชัสสปุตตภูตังนมามิหัง ริริปุราทิภูตาวริติยา ปฏิหันยติริตังตัมมังนกาเลทาริยวัง สังนมามิหัง สาสมา ปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรจินวสยัมปูญาณสัมปันโนสนหวาจักนมามิหังมาเมาโนโยสัพพจิตานิทวิตวาปิสเทวปังธัมโตอมตังเขมังทันติดดริยังนมามิหังมาเมาสาเอนะสัมพุทโธมหันตังญาณมากั มิไม่ตังนรเทเวหิมโนสุทธังนมามิหังสาสาลังเทติตาสัตตานังสาเนติธรรมตังปะทางสารถิวิยสาเรติสารธรรมังนมามิหังราธรรมตาริยสัตธรรมนัมมาเปติสสาวกังลัมเมฐานเนวสาเป็นรณะอันต งนามามิหังติปิโยวรณิปาเนติเรธาเนสสาวะปัวติรังตานังปปาเสติติตาธรรมังนามามิหังสัตตธรรมังเทสยิตวานสันตังนิพพานปาปะกังสมาหิตังสสาวะปังสันตจิตตังนามามิหังฐานฐานังนิพพานสังขา สังทานีนาทิกตัวมุนิทานิสัพกสิเวรังเมธาเป็นตังนมามิหังเตเตมตัวโยสัพสนิพานเทวมนุษสปานินาเนตังธรรมวรังทานังเทวเศษตังนมามิหังวะวันตราพังวันตตัวสังวันตะมหังอนาสวังวันทิตา ังเทวพระมเมหิวรังพุทธังนมามิหังตามาตาวิระเยนาปิมหันตังปารมิงอากามนุสเทวพระมเมหิไม่ตังตังนมามิหังโยตุนาธรรมังปกาเสตโตนุตนาตายปาปะนุนาทุกขาทิปันนานานุภาปิตังนมามิหังคาคา ังวกานังนุสาเสติสารตัมเมจปานินังสารตัมมะมนุสานังสาสิตัมตัง มินันทาเตติมหามุนินันทาภูเตหิเตเวหินันทาิยังนมามิหังพุทพุทธิตาริยสัจจานิพุทธาเตติสเทวะพุทธญาเนหิสัมปันนังพุทธังสัมมานัมมามิหังทัวทัววิตาทัวมหาวิโรทัววันตัวมรณา นุโัวิตวาปานินางปาปังัวจะเกลสังนมามีหางบาปยมาปนสัตตานังพยังหาเปตินายะพเวสัพเทอติกันตัวปยาสันตังนมามีหางมาคติตัวเยนสัตกรรมมัวคตัญญาเนนปานินางปันหาอิยังวรธรรมมังขันหาเป็นตัง นมามีหังว่าวาดิตาตัวแทงังังวานโมขายภิกขุนังวาสิตังปวเรธรรมนิวานหานังนมามีหังติตินโนโยสัพปาปาปีหิตินโนสัพปาปฏิติตัวติเรนิพานสังขาเตติกายานังนมามีหัง నమో మే పుటే జగన్నాథ

Jaya Jaya Varun Namo

ขุนรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ยศวิหารพระเจ้าคุณรามเกียรติศักดิ์ அப்பராஜி கப்பான்

kita untuk sabana untuk kesenangan untuk kesenangannya mandi pasana dengan sambil tujuh melode hari sekali lewat kedua kedua kemana rumah Kewati kami wajib Kenapa saja ya Tuhan Ini Tuhan Alhamdulillah

Jaya